ต่อีไปก็ธรรมดาท่านพุทธบริษัทฟังคำแนะนำในการปฏิบัติเล็กน้อยเพราะว่านักปฏิบัติใหม่ ใหม่หรือเก่าก็ความจะเก่าไม่มีสองแบบผู้เก่าเราคลามก็มีเก่ากลาก็มีเพราะว่าเราพวกเก่าต้องรู้เรื่องเลยที่เข้ามาเป็นมาทีหลังไม่ได้ บางทีก็ใช้ปัญญาสูดหน้าสูดหลังกันในการปฏิบัติพระกรรมฐานนี่เป็นเรื่องของอารมณ์ของจิตโดยเฉพาะดังนั้นในการปฏิบัติจะต้องฝึกฝนไได้ให้จิตตรงแล้วต้องใช้อารมณ์ตรงตามคำสอนในสมัยพระพุทธเจ้าท่านพูดเกิดก็เป็นโลโสดาที่คาคาละคัน เพราะว่าเขาฟังเขาตั้งใจฟังขณะที่ตั้งใจฟังฟังดูคำทุกคำรู้เรื่องนี้เป็นสมาธิเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณา ไปด้วยเป็นปัญญาเป็นกัจจนาญาณในสมัยนั้นเขาไม่ได้ฟังมากอย่างเราพระพุทธเจ้ามันนานจะไปมันอสักครั้งไปมันนี้สักครั้งหนึ่งเราก็โกรเราแล้วก็ผ่านไป ม่ได้อยู่ประจำนานๆแต่ว่าสำหรับของเรานี่บางทีฟังไปฟังไปเลยไม่รู้เรื่องเลยต้นนั้นว่าเราอยู่ใต้ต้นกระบับพิษต้นกระบับพิษนี่บอกมีเจ้าแหวนเงินทองเขาปรารถนาอยากได้ข้าดึนมาก็ได้ข้าถ้าอยากได้เงินดึงมาก็ได้เงินถ้าอยากได้ทองก็ใช้ทองเอาถ้าอยากได้พิษก็ใช้พิษเอา เป็นอันว่าคนที่อยากอยู่ข้างใต้ตนเหลอไปหลายท่านเหลอไปเราก็เอือจริงสมบลืมไปด้วยว่าไอ้นของนีมันมีค่าดังนั้นต้องทำใจให้มันตรงเราต้องริงข้าวตั้งรับติฟังกันตัวท่านรินขอทุกท่านที่มาใหม่ก็มาเก่า ยังสำนึกในใจของตนเองสำหรับตัวเก่าว่าทำไมคนมาใหม่ก็ยะไปได้เขามีกี่นิ้วเรามีกี่นิ้วเราเขามีอะไรอาการสามสิบสองเรามีสามเอ็ดหรือสามสิบเขาที่เข้าใจได้เพราะว่าหนึ่งเขาใช้ศรัทธาความเชื่อทุกอย่างเนี่ยถ้าขาดศรัทธาตัวเดียวไม่มีอะไรได้เลย สองต้ามีวิริยะ อุตสาหะ ตั้งใจทำคำแนะนำเมื่อวันสามเขาไม่อดเลยคือพูดดึงดีเขาว่าอย่างเดียวเขาไม่อดเลยไอ้ทำไม่อดเลยหมายความเขาสอนอย่างนี้ว่าทำใจอย่างโน้นเขาสอนอย่างโน้นก็คิดไปอย่างนี้เห็นก็อดเลย มีคนที่เข้ามาไปดูเดียวเข้าไปแต่เขาไม่อดเลยเขาอดแต่ดีเขาดึงแต่ดีเขาเราแค่เลวไว้ที่เป็นได้ใช่เมื่อตอนมีสามพูดแล้วไม่ฟังเมื่อคำว่าพูดแล้วฟังเตือนแบบไหนไม่สนใจไม่รู้เรื่องเมื่ออาการมันตายกระทู้เอาหูเอาหูเอาตาให้ตายกระทู้มันตายเยอะแต่มองอะไรไม่เห็น หูกระทัดมีใหญ่กว่าหูคนกระตาเราไม่ได้ยินเปนอนุว่าการที่ปฏิบัติไม่ได้ในสิ่งนี้ความมันเป็นเรื่องของจิตที่มีความไม่มั่นคงแล้วก็ไม่มีปัญญาใช้เปลี่ยนแปลงอารมณ์ของตนเคยดำดินดำตายแบบไหนก็ดำดินดำตายแบบนั้นไม่ได้ใช้ปัญญา ก็เพียงปัญญาที่มีไม่ได้ใช้ ปัญญาก็ให้อยู่แล้วแต่ว่าสัญญาไม่จำ ้าจำเขาได้ยังไงเขาแนะนำบอกว่าให้เจรนาร่างกายเสก่อนอันดับแรกถือบทปาริยสัจง่ายเห็นว่าตามเกิดมาเป็นทุกข์ที่ผู้ปฏิหลายร้อยครั้งเราเกิดขึ้นแล้วมันก็มีตามแก่ ก็ไม่ตกที่มันทุกข์ต่อมาเมื่อทรงตัวอยู่ก็มีความป่วยไข้ไม่สบาย ความื่อใหข้หมดสบายมนสุขมัทุก์เมื่อต่อมาก็มีความจำเป็นต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจคนก็ดีใจคนดีวัตถุก็ดีอาจจะตายไปก่อนเรา อาจจะสูญหายไปก่อนเราถ้าเราติดเข้าไปดึงเข้าไปไม่ยอมรับก็เสียกับความเจียแล้วก็ไปทุกข์แล้วในที่สุดเราก็ตายกก่อนที่คนจะตายเนี่ยมันมีทุกขเวทนาหนัก มีอาการบีบคั้นเต็มที่จาให้คนไม่ไหวคน่ถึตายถ้ามันทนไหวก็ไม่ตายนี่เป็นอนุว่าไอ้ทุกข์ทุกความเกิดเป็นหนึ่ง่ายๆผิวก็ทุกข์กรหายก็ทุกข์หนาวก็ร้อนร้อนก็หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์เดยใช้ไม่สบายก็ทุกข์มีลูกก็ทุกข์เพนมีลูกก็ทุกข์มีผัวมีเมียก็ทุกข์ไม่มีผัวไม่มีเมียก็ทุกข์ ซึ่งพวกเราทุกเคยจำสิ่งนี้ทุกวันไม่รับอารมณ์กระทบกระทั่งจิตใจตัวเองม่นทุกข์เราไม่ว่าการเกิดมันทุกข์เราเกิดมาแล้วควรที่มันเป็นไปตามปกติธรรมดาก็คือการแก่เริ่มแก่ทุกวันเด็กก็แก่ขึ้นเสียดกยแก่ลง เพราะว่าขณะที่กองตัวอยู่ไอ้การตัวเข้าการเสียดแทงไอ้โรคะนี้โรคการเสียดแทงหรือความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่เป็นอะไรของการทุกข์กายสบายใจไม่สบายมันก็ทุกข์มันก็ทุกข์ทุกข์ก็ตายเราก็มานั่งมองขันห้าที่ร่างกายที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคิดเห็นแล้วหรอยังถ้ายังไม่เห็นเขาสึกว่าป่วยมาก ผู้คน็มีพวกเราสำหรับท่านทีมาใหม่ในเรื่องหนึ่งถ้าคนเก่าสมองเห็นเนี่ยสวยจัดถ้าฟังอยู่ทุกคืนทุกวันตั้งอยู่ทุกคืนทุกวันยังไม่มีปัญญามองเห็นต่างกันจริงๆ ไม่มีทางรอดสบายภูมินอกจากนั้นเราพิจารณาแบบพิจารณาแบบนั้นแล้วก็ต่อไปเราขอเพืคนใหม่สำหรับคนใหม่ก็จะคิดอะไรมาก หลังจากบอกให้ท่านทั้งหลายตั้งใจให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปฏิยาใัเพืกอกาจะหมดเวลาแปล่เสียงตอนนี้ทุกท่านทั้งต่าและใหม่ ถ้าตั้งใจเอาจริงถ้าสามารถตรงคันห้าได้ก็ตรงคันห้าได้ ท่านผู้มาใหม่สามารถเจอกันห้ามได้ก็โปรงไปถ้าไม่รู้ว่าจะเจอกันห้าจะรลร่างกายก็โปรงยังไงก็ไม่รู้ก็รู้ว่าไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรตอนนี้เราก็กำหนดรู้ลมหายใจเขาออกเราไปจับไปมั่นนะเพียงแค่รู้ลมหายใจเข้าและออกแล้วก็ภาวนาว่านามาบัตพะถ้าหวจะเป็นวิญญาณ ้าต้องการฝึกกรรมฐานวกติต้องภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาใจออกมาัวเอามันอยู่แค่นี้ใจเราจะรับรับรับไปมันได้แต่มันมันรับไปนึกจับมันได้แต่ว่ามันหมนี่เจริญกรรมฐานปกติถ้าเมื่อเจริญปินยาสมาบัติเราลมให้ใจตามสบายสบาย เพราะวภาวนาช้าตามปกติย่ามันเหนื่อยจักลมใจเข้าใจออกไปด้วยตามปกติรู้ลมเข้าลมออกรู้ภาวนาว่ามะระระระนุกระช้าๆสบายๆคุณเราไม่สนใจเราเรืตอนนี้เราจับอารมณ์ให้อยู่จุดเดียวคือตรงเข้าอย่างนี้เราจับลมหาใจออกเขาไม่จับลยเอานี้อยู่ให้ใจตามปกติ ้าให้ใจตามสบายแล้วภาวนาไปด้วยว่ามันเหยถ้ามันเหยก็ให้ใจยาวๆให้ใจเบาอารมณ์ให้ใจเส้นมันจะมาตัวจะใกล้แล้วนิดหน่อยเราใช้อารมณ์แบบนั้นเราพอหมดเวลาปล่อยเสียงและสอบถามตอนนี้จะบอกว่าตอนนี้ไปทุกท่านหยุดการภาวนาและพิจารณาเอาจิตจากวัตถุสูเหนือทะเลเอาจิตจากวัตถุ นี่พะเขาสายไฟเป็นหนาเห็นไหมสว่างไหมแล้วก็ดูเลยไม่สว่างไม่สว่างเขาบอกว่าสว่างเราต็สว่างเขาด้วยเขาสร้างเบบเขาบไม่สว่างเขาแก้ไปแล้วโกงขันห้าไปขันห้าตานาตาก็จะทำใจเขเด้วยเขาถามว่าเห็นส่ยนนั้นส่ยนนี้ไหมคืออะไรอยู่บ้างแล้วก็จิตจับจิตมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากแ้าโกงขันห้าเลยเลียว ถ้าตรงกันข้ามไม่ได้แต่ตรงนี้เราไม่ตจอใช้จะออกถ้าจะสนาจะปรนกรรมฐานปกติต้องเราเราจะตองถ้าเราเจ้าข้านี้ก็จะเไปหลายจะอ่านไม่พอถ้าอยากจะจรงปัญญาสมาบัติต้องใช้ใช้ทาวนาและมัมมะรักษาตัวปล่อยลมให้ใจตาสบายสบายอย่าไปถือลมเป็นสำคัญลวไม่ใจมันจะฆข้ามันออกมันจะรวมมันจะฆ้าก็ใส่ลม ถ้าไม่สบายสบายวันนี้มาถระข้บต่อไปนี้ไปเราจะท่านขอตั้งใจให้ตัวะำรงจิตสมันกำหนดรู้ลมหาใจใข้าจะออกตั้งธรรมรนาเราพิจารณาตามอธิยาสายตักว่าจะมีเสียงใจรสับสนก็ตอนนี้ใจขอทุกท่านตั้งใจฟังคำแนะนำเสียงเล็กน้อย ขณะที่ฟังคำแนะนำก็ขอกำหนดรู้ลงหใจเขาออกไปด้วยแล้วเวลาพูดปลอดจากเสียง แนะนำแล้วให้เวลาปลอดจากเสียงสามสิบนาทีในตอนนี้ที่เราภาวนาเนี่ยถ้าทางที่ดีผู้ที่ยังไม่ได้ได้แล้วก็ใช้ได้ เพื่อความเจ่ญใจของจิต ให้มองไปที่พระพุทธโลก ยามจับข้าพระพุทธรูปพระองค์ก็้อมดยแสงไฟในใจเราก็ภาวนาและวิจารณาไปด้วยลืมตาเมืดูสบาย แล้วก็หลับตาเล่อเป้นข้าพระพุทธรูปกับแสงไฟก็ภาวนาและพิจารณาไปด้วย ถ้ามันเลื่อนไปก็ลืมตาดูใหม่ ถ้าใครสามารถลืมตาดูแล้วจำชัดเจน หลับตาเน็กถึงภาพขงกระโหลกอกระแสไข่โตยืนได้สิบยี่สิบนาทีนี่จะใช้ได้ได้ดีมากความจริงเขาฝึกไปบ่อเขาไม่หนักก็ถามก็ถามว่าสว่างไหมมันจะสว่างใสชัดเจนก็ไปที่ไหนก็ไปได้ไปแบบแก่สว่างไม่ใช่ไปแบบนี้การที่เราสอนที่สลาลงาลาเด็กคือความประสงค์อย่างนี้ ได้ทั้งพุทธาวสติได้ทั้งอารมณ์สิณแล้วก็ได้ทั้งจัญญาสมาบัติได้ทั้งวัฒนาญาณถ้าสลาดมี่ตะวามจริงก็บอกหลายครั้งแล้วที่จำไม่ได้หรือไม่ได้ทำก็แสดงสลาดมากเกินพอดีเพื่อนั้นคำแนะนำในตอนนี้ก็จะใช้เวลาสักสิบนาทีเท่านั้นอันดับแรกขอให้ทุกคน กอนเรียกภาวนาอะไรทั้งหมดพยายามตัดขันห้าคือเนื่อขันห้าสกปรกขันห้าเป็นทุกข์เรามีความทุกข์ตัวขันห้าเป็นสำคัญเป็นอาขณะที่เรามีความรักในขันห้าหลงไหลในขันห้า เมื่อเราก็นั่งพิจารณาขันห้าเดี๋ยวขันห้าเกี่ยววักเกี่ยวหมอของไหลใส่ขันมันชอบมันนักโกกขันมันมาก มันมีสภาพทรงตัวไหม คนหนุ่มคนสาวก็ดูคนแก่ไอ้คนแก่ในความจริงมันอาจจะท้องพ่อท้องแม่แล้วก็แก่จริงๆก็ม่ออกมาแล้วก็ตัวเล็กๆเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนกันที่รู้สึกแก่ หมดไม่้ายใที่สุดก็ตายความงกขึ้ต้องคนแก่ความไม่คล่องตัวก็คนแก่มันลำบากแค่ไหน แล้วก็นึกว่านันจะเอาการที่คานเจ็ดที่ขันห้ามันไม่เที่ยง ถ้าเรายังรับันห้าอยู่ ก็แสดงว่าเราก็ยังโง่เกินไปโง่ทั้งสัญญาแล้วก็โง่ทั้งปัญญาคำว่าสัญญาเปาก็าังาัน คป็นเอามาหุงข้าวแก่ให้เราดูเราไม่จำคิดว่าเราจะไม่แก่ก็พูดคิดว่าเราไม่แก่ก็เพราะอะไรก็นอกว่ากไมจำด้วยปัญญาแล้วก็ไม่ใช้ปัญญาไปเพื่อจำด้วยตอนนี้เราก็มานั่งตัดความโง่กันตัดความโง่โดยจิตยอมรับทับถือกฎของความจริงใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงของร่างกาย ร่างกายของเรานี่มันเป็นสุขก็เป็นทุกข์ถ้าใครเห็นว่าสุขก็เกิดต่อใจก็แล้วกันถ้ามองไม่เห็นทุกข์ก็จะเกิดต่อไปเป็นโสดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นโสดบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสัตว์เป็นช้างบ้างเป็นคนบ้างเป็นวันดาบ้างเป็นคนบ้างแล้วก็ลงนรกเป็นไหนก็ตามเป็นไหนก็ตามไป ไม่ได้ว่าอะไรพระพุทธเจ้าทรตรัสว่าอาชาตาโดยสถานาตาก็ท้าก็เป็นเตียงผูอบอกบอกให้จะทำตามไม่ได้ทำตามก็ตามใจไม่ได้สืนใจใครต้องว่าถ้าเราไม่จับกินข้าวอิ่มโกงกินคนข้าวโกงคนอื่นไม่ที่กินข้าวอาหารมาต่างกันเลยเราควรเขากินเขาไม่กินเราก็กินให้เราคนเดียวมันส็หมเรื่องหราสบายใจ ด้่ยความห่วงใยโดนใดนั้นมันมีขึ้นตัดตีโพความของบุญคือความห่วงใยเั้งหมดเวลานี้เราคิดว่าเราห่วงอย่างนั้นห่วงอย่างนี้ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้แล้วก็ไอ้ขณะที่เราไม่อยู่นี่อะไรจะมีขึ้นเราจะช่วยไดยังไงทำไมต้องห่วงสมมติว่าถ้าเรา ตายเรา่ึงเวลานี้เราจะช่วยเขาได้ไหม มันก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่าจะหวงประโยชน์จะมีมันก็ทำมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าแสดเป็นกฎสำคัญอันดับแรกสติโพกางกัวันคือการห่วงทั้งหมดทุกอย่างแล้วก็ตัดความห่วงแม้แต่ร่างกายทั้งหมดถ้ามันจะตายก็ในเวลานี้ก็เกินท่านไม่ยดนเกิน ที่เราพูดทั้ได้คนที่จะเอาดีก็ื่อเพื่อมันตายก็มันจะตายมันไม่เกินมันก็ตายเมื่อเราเลยเวินมันก็เลยอำนาจป็นหน่อยบอกเกินเกินถ้าจะบอกคุณไม่จะบอกคุณอยากจะตายเวลานี้ก็ตามใจไปทำให้สบายสบายตรงไหนสบายที่ฉันเห็นแต่เป็นตัวทุกข ไอ้ที่ฉันจะต้องทุกอยู่ทุกเวลาทุกวันต้องหาอาหารต้องทำสิ่ง้องงานต้องกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ตอบใจบ้างไม่ตอบใจบ้างที่มีเราเข้าเข้าเจ็บเข้ามาเดียดเดียนที่มีความกังวลเพราะว่าเจอคนเดียวเท่านั้นถ้าฉันไม่มีเธอจะไดาจะหมดตายแล้วเพราะว่าตัดไปเพราะว่าคป็นตัวร่างกายวันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา กายร่างกายไม่มีในเราเพราะร่างกายนี่คนที่เขาตายแล้วเข้าไปนรกเข้าไปสวรรค์เขาไม่เอาร่างกายไปด้วย เขาทิ้งไว้ ถ้ามันเป็นเราเป็นของเราจริงเขาก็แบกกันไปเราไม่ได้แบกไอ้ที่ไปก็เหยงที่สมาในกายที่เราสามารถเสียเรื่องจิตท่านจริงมันไม่ใช่จิตเลยนะรมันเป็นร่างร่างหนึ่ง ทื่อมันอาศัยอยู่มันเป็นนามธรรมที่อาศัยในรูปให้ตัวนี้มันไปเวลาไปมันก็เลยแบกเอาทรัพย์สินมันแบกหัวไปด้วยมันแบกเรือไปด้วยมันแบกตู้แตกล้างไปด้วยมันแบกทรัพย์สินหรืออะไรสักอย่างมันก็ไม่ได้ไปไม่ได้ร่างกายผมก็สคนมันก็ไม่ได้ไป คือมาไปก็สมองว่ได้างายว่ามันไม่เคยรับเในของเราแต่เป็นว่าเราจริงเราออกไปได้มันเป็นของที่เรื่องปัญหาปาชันและเป็นคนละกันคนอันว่าคิดไม่เห็นตรงให้ตกถ้าต่อไปก็จับจิตอีกนิหนึ่งเพื่อเราจะพ้นจากภาพของร่างกายเกิดเป็นสักอย่างนี้อาศัยอาศัยอะไรเป็นสำคัญอาศัยว่าเราฟังคำสอนนี้พุทธเจ้า ก็ได้เจ้าไม่อะไรมาสอนแต่ของจริงมาสอนต่างความเป็นจริงเราคำสอนที่เจ้าได้กล่าวว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่แล้วก็มีความป่วยมีความตายมีความทัดใจจะของรักของทัดใจจริงหรือไม่จริงถ้าไม่จริงก็อย่เชื่อเห็นจริงก็เชื่อพระพุทธเจ้าคือตอนนี้ไม่เชื่อแล้วเป็นยังไง พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเราเป็นผู้ฆ่าจะสันห้าเราต้องรอใบภูมิเพื่อก็ทรงสิ่งให้มันบริสุทธิ์ซะเวลาถ้าจะตายจริงๆให้ร่างกายมันไม่ตายถ้ามันจะตายถ้ามันตายอย่างเลวก็ไปสวรรค์อย่างพลังก็ไปเป็นอย่างดีที่สุดที่ทันอย่าไปในสุขภพว์นะเป็นสัตว์โลกเป็นตัวแปรที่เราตายไปทำไม ที่เราจะไม่ไปใบภูมิได้เก็มีอย่างแล้วมีคุณค่าบริสุทธิ์แค่หนึ้ก็มีคุณแปดบริสุทธิ์ก็ยังดีอย่างเพื่อแต่จะนั้นไปที่เราจะไม่เกิดอีกเราก็ต้องไม่เมามันไม่ร่างกายไม่เหลือร่างกายเราหรือว่าเราเราเหลือร่างกายก็ไม่เป็นหนึ่งเสียเห็นใจก็เข่าใจใจเราเลย ร่างกายนี้คือธาตุเป็นสิ่งเป็นอยู่และเป็นไปกับเรื่องของโลกมันหาอะไรแต่เป็นอันว่าเราจะไม่ต้องการร่างกายเราด้วยไม่เหลือร่างกายให้เราเหลือไม่เหลือร่างกายให้คนอื่นเรา กระดมก็ตายทุกคนเขาโกรธอยากจะทำร้ายเขามีทุกข์เราไม่ทำเขาก็มีทุกข์ม่ได้ฆ่าเขาตายเราไม่ฆ่าเขาก็ตายความโกรธเป็นไฟเผาใจเราเป็นหลุดไเสียเขาเรยาว่าเราก็สั่งมันที่ว่าเราไม่ดีไม่โกรธก็ใจของคนอื่นแต่ใจนั่นเขาก็จับลายลูกเลย สิงใจว่าถ้าตายตอนนี้มนุษย์โลกคนดีเทวโลกคนดีพรหมโลกคนดีไม่มีสมบัติเราเราต้องการจับจุดจุดเดียวคือพระนิพพานระเจ้าของอนดาของพระพุทธองค์จะเป็นสั้นกบอกหลอกเสียงจิตจับเอานาควานลงสติที่กำหนดพระนิพพานในลมยิ่งดีใหญ่ทำใจไม่ต้องไปนั่งพิจารณาและไม่ต้องไปเกาะอารมณ์ ไม่ต้องไปดูซ้ายไม่ต้องไปดูขวาใครจะสวยไม่สวยก็สั่ง มันใครจะแก่หรือจะข้ามจะสายจะลงก็สั่งให้มัน มันจะรวยฉันจะรวยก็สั่งให้มันฉันต้องการยึดทำอารมณ์จับให้ความเป็นอารมณ์แล้วก็ทรงอนาปานีสติสมาธินี่ว่าเราสำหรับท่านที่ยังไปฝึกแล้วก็ไปไม่ได้นะเอาอย่างย่อก็ติดจับนิพพานเป็นอารมณ์มัดตรัมุทรแดไม่เอา บ้านต้องโรงโรงตาลูกเสือเมียไม่เอาไม่เอาทั้งนั้นอันไรนก็ไม่เอามันหมดไม่ต้องการมันหมดก็จะร่างกายก็ไม่ต้องการตายขึ้นได้เดียวเวลานี้เดียวเขาจะไปนใพพันที่แท้จีิงพานเป็นอารมณเมื่อจิตเราทรงอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติต่อไปก็ทรงอนาปานปกติจากอนาปานปกติกรรมฐานให้รู้ลมเข้าลมออก เราภาวนาว่านามาตัะสำหรับท่านมีสุขปัญญาสำหรับท่านมีสุขธรรมดาก็ภาวนาว่าพุทโธแล้วเราก็ได้ตามใจจนกว่าจะถึงขั้นบอกปลอดหมดเวลาปลอดเสียง เมื่อหมดเวลาปลอดเสียงเวลาที่ว่าสลอบทางคนอื่นถ้าเขาเริ่มบอกต่อนี้ไปจะมีการสอบถามเป็นการสอบอารมณ์ของจิต เราก็ต้องรู้ว่กสอบเราด้วยเร่าไปรด้จอกสอบกับหรือเขาท้าสอบกับพ้าบุคคลเขาไม่เช้เสียงอกสาธานณะเขาถามคนนั้นว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงเขาแนะนำแบบไหนถ้าควรจิตไปตัวไหนรับไปตามมันส่งเด็ดถ้าอรมตามนึกว่าเราเข้าจิตที่ตรงนั้นถึงที่ตรงนั้นก็ถามสองสีเป็นบางใจแล้วก็ตอบ แต่เสียงเขาแล้วไม่มันเขาก็ไม่ถอาใช้คำว่ากล้าที่อย่างเดียวมันผิดเป็นผิดถูเป็นถูกเราก็ต้องการมีอารมณ์ว่าสามบอกความรู้สึกของจิตเป็นยังไงก็ความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาทับอันดับแรกต้องตอบตามนั้นอย่าไปใช้ตามโง่เอ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่แน่ไม่แน่อ้นนีเคืออารมณ์โง่ ถ้าปล่อยตัวนี้เข้ามาแล้วก็นั่นมันจะนิ่งวันจะยินเลยขณะที่จิตเป็นสมาธิอารมณ์มันจิตถ้าฐานทับจิตเป็นแบบตุ๊บไอ้ที่บอกช้าๆเนี่ยไม่ชอบปล่อยช้าคนเคื่องกิเลสก็ไม่ชอบอารมณ์มันจะบอกทันทีแล้วก็บอกอารมณ์ไม่ใช่ได้ตาหูที่ตาถามว่าเห็นสิ่งนั้นไหมมันไม่ได้รู้สึกว่าสุขจิต บอกผลคืออะไรคือว่าหน้าตาเป็นไงจิตมันบอกเป็นไงตอบทันทีอารมณ์หลอกนั่นถูกต้องเพื่อนึกว่าเดาๆส่วนหนึ่งก็ไปได้ไปเห็นว่าจิตสมัครอะไรเนี่ยใจคือไม่มีท่านเลยพอจะถึงเวลาวันนี้ทำไงก็ทำไม่ได้ถ้ามันลุกส่งนหยเข้าไปได้มันก็ต้องเดาส่งนหยเข้าไปได้ เวลานั้นอารมณ์มันเป็นคิดเราจะได้สรงเด็กไม่ได้ย้นว่แจะว่าจิตเราไม่มีสมาธิไม่มีการตั้งมั่นอันนี้ได้ได้ทำได้ว่าคิดขนาดเดี๋ยวในที่นี้แต่เราไม่เป็นักไม่ตายการลงโทษบุคคลใต้บังคับบันชาและนเโทษบุคคลเหนือปกครอง แต่เพื่อให้คนไั้งให้มันทานและเป็นในปกครองของเราตั้งอยู่ในความดีอันนี้ไม่ถือเป็นอารมณ์โทสะแม้แต่พระพุเจ้าเองก็ยังลงโทสะพระเจ้ว่าได้แต่ว่าสุขลาให้ตั้งอยู่ในเมตตาเสมอที่ได้คนในจัดทั้งหมดคนทั้งโลกคนนมิตที่ดีสำหรับเราแต่แต่เวลาเขาไม่ดีเราแน่นอนเขาดีไม่ได้ แล้วก็แค่ลงบางเสยเพราะว่าบางเสยในที่นี้หมายว่าเราไม่สงเคราะห์ไม่การสงเคราะห์ไม่มีประโยชน์เมื่อเราดูตัวอย่างนัะพุทธเจ้าพรพุทธจ้าไม่ได้สงเคราะห์คนทุกคน แต่ตอนนี้ถ้าจะสงเคราะห์คนพรกพุทธเจ้าจะต้องดูก่อนว่าคนนี้จะรับการสงเคราะห์ได้หรือไม่ถ้ายังไม่รู้แต่ที่จะสงเคราะห์ได้พระพุจ้าจะเสียใจหรือขา ้าว่าจิตของเรายังตัดกันห้าหรือร่างกายเราร่างกายตัวเองมันมีสภาพเกดกดเป็นธรรมดาถึงแค่อะไรก็ไม่สึก่ามันก็สร้างเกิดเดินมาหรือว่ามันก็เคลื่อนเคลื่อนที่แต่จิตให้เราให้อภัยกับคนที่ำความผิดยังไม่ได้ละเอียดที่นานี้ต้องทำต้องร้องโทษแต่การร้องโทษจะหวังความดี ถ้าเรมทรงอย่างนี้สามปราการเ้าเรแยกว่าตาราคามอันนี้อีกจุดหนึ่งที่เราไม่ปฏิบัติก็ต้องพยายามตัดขันห้าหลุดขาดคือไม่เพยงแตารถนนไม่ให้กาเท่าเอง เพื่อไม่ติดขันห้าเพราะขันห้าเนี่ยมันเป็นสัาพามันเป็นทางเป็นเชื่อสายความทุกข์ ถ้าเราไม่มีร่างกายมันก็ไม่หิวมันก็ไม่หนาวมันก็ไม่ร้อนมันก็ไม่เจ็บไข้มันสบายมันไม่แกบมันไม่ตายอาการอย่างนี้มันเป็นสภาพของทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่แปลไม่สบายใจไม่สบายใจกายมันดีแตใจไม่ดีก็ต้องกระทั่งอะไรที่เราไม่ชอบใจมันก็ทุกข์เวลาถ้าใจสบายแต่ร่างกายมันไม่ดีมันก็ทุกข์อย่างพระอรหัน เมื่อท่านมีขันห้าท่านรู้ร่างกายมันเป็นทุกข์แต่ถ้าขันทำอะไรทนไม่ได้ท่านไม่สนใจ มันจะทุกข์แต่ทุกข์มันจะทางระทางทางอะไรไม่ได้ทีความแบนั้น แต่นี้เราเห็นม่าท้หลาันเหมือนกับเป็นมันเป็นแท้หรหันจะไม่มีอารมณ์เป็นทุกข์แต่ขันห้ามันอาจจะเป็นทุกข์แต่การเกิดทุกข์ก็น่าายว่าท่านมีการเกิดแค่มันเป็นเบาระอหหังต์มีแต่ว่าจิตใจท่สบาย มันเป็นรรมะทุกข์มันก็แยกมดียวไไม่ได้เล่นทิ่ตัวใจแราะการปฏิบัติเพื่อรู้ก็ต้องจัดกำลังใจดับตัวสุดคือเมื่อรหังอย่างเดียวแล้วการที่เมื่อรหังต์ก็ต้องเมื่อความเป็นพระอนาคามีไปก่อนถือว่าอารมณ์พระอนาคานาคามีเป็นพื้นฐานขั้นต้นไม่เลือกถือว่าเรายช้ยเ้ในทายเป็นพื้นฐานขั้นต้น เม่ต้องถือองค์พระนาคามีผู้แทนท่าเจ้คือมองร่างกายตามความเป็นจริงสัญญาคือความจำเราจะต้องจำได้เสมอว่าคนนี้มีสภาพไม่ตรงตัว เป็นเด็กแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวก็แก่แล้วก็ตายแล้วก็จะมีความรู้สึกร่างกายทุกคนทุกคนมองหาความจริงและข้างในมันมีอะไรบ้าง มันมีแสระมันมีปัสสาวะ มันมีน้ำเลือดมันเหลือมันหนอง ไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในร่างกายที่เรามองมันว่ามันเป็นของดี แต่ว่าเราเราจะกินข้าวก็เราเลือดสัตวดีเรกินน้ำก็ต้องกินน้ำสะอาดแต่ไอ้เศษของอาหารที่กินเข้าไปที่เราเือกว่าดีแล้วเนไอ้เศษของน้ำที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายเราก็ต้องเสียบเข้าองก็ตกลง เออความจริง้วเวลาเราจะกินแล้วมันดีเมื่อแสดงแรกแสดงแรกแต่มันมันไม่มีอะไรดี มันมีความสกปรกโสโครกก็ไม่ควรที่จิตใจให้มันผูกพันแต่แม่เราไม่ค่อยจับนะแต่นอกจากนั้นเราก็ทำจิตให้อภัยกับคนที่มีความผิดอย่าลืมนะไ้การให้อภัยนี้ต้องใหอภัยก่อนเลย ถ้าคนไม่อยู่ร่วมกันคนไม่อยู่ในปกครองของเราถ้าทำผิดระเบียบวินัยต้องลงโทษทันทีแต่การลงโทษโดยการยับยั้งโดยการเมตตาไม่ให้เขามีความไม่โทษมากเกินไปถ้าปล่อยไปก็จะหลงจะกลายเป็นคนมีความทุกข์ในอย่างนี้เถอะทำไมถึงให้นาคามีังโทษเพื่อพให้นาคามีเพราะพระเจ้าเองก็ยังลงโทษละ อย่างพระวัตนี้ไม่สนใจในคำคำคำต่างสอนเมามันมีความเคยสดงานเคยสดงานของพระพุทธเจ้าเระพุทธเจ้ได้ทรงขัดพระวัตนี้ถือว่าเป็นโมฆะบุรุษนั่นจุดหนึ่งและดูตัวอย่างอีกหนึ่งก็คือท่านมหาบันทกแม่ชายชื่อว่าจุลบันทก แต่ถ้าไปบวชแล้วก็แปลจดว่าน้องตั้งสาหนึ่งสามเดือนคาถาสังเสริคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธ้าบอกเลยสามเดือนนี้ท่านท่อจำไม่ได้พระที่ชายเจอหลังก็เป็นสมิทายานถ้าคิดว่าท่านน้องยังอยู่กับเราก็จะติดใจถือในฐานะที่เป็นที่จะมีความผูกพันความดีมันจะมีขึนมไม่ได้ ดันั้นท่านมหาวันเกิดจะเลขัดน้องไปออกจากธรรมะเพื่อตัดทันในในที่ตายเสียเพราะแม้คุณมันตกไปเสียใจดูแลนั่นคือใจใจถามว่าคุณมันตกเออบทในสมักในศาสนาของใครก็เลยแต่ว่าในศาสนาของพระองค์ดันั้นพระพุทธเจ้าเราเมื่อที่ชาเสียขัดเธาก็อยู่กับานะ เนั่นคือในวันขอจะมีกำลังใจเพช่นของพระพุทธเจ้าที่ให้กำลังฐานเนี่ยอะไรโชว์ให้มาในทางนาทีสมัยนั้นเราจะมาขายคุณหนึ่งเมื่อเป็นพิจารณาถ้าขายคุณนี้เวลาภาวนาไปก็มือเคียงผ้าไปด้วยท่านภาวนาไปก็มือเคียงผ้าไปเคียงผ้ามาแต่ไม่ผ้ามันก็ดำนี่แหละมือเอาเงินกับมือเคียงไปเคียงมาตามตามแบบแล้วก็จะกด ถ้าการข้อหมอนจะเกิดขึ้นมาที่เป็นลายทั้งกายไม่ว่ากายของเก็มีสภาพเหมือนผ้าผ้าผืนนี้เดินทีใสสะอาดีเราสมเลยจพระบรมด้ขนาดสะพานมา แต่เพียงไปเพียงมาขยับแต่แยบมาแต่เดียวเดียวและเธอเหมอดไปสวยสวยงามเมื่อคุณคุเข้ามาเที่ยวกับกายและกายเราก็มีสภาพแบบนี้ ตั้งแต่เด็กถึงการเป็นหนุ่มสาวมันมีความพอใจมาตามปกติต่อไปมันก็มีความเงื่อยโลใจความหมองความเหมือนภาพคนนี้ในที่สุดถ้าเราเร็จอรหันต์กไม่ได้เป็นสมิทายานเมื่อกี้เห็นว่าเราพุทธเจ้าดีแระอรดีย่อมลงเทษคนแต่การลงโทษเพื่อหวังผลในความในนั้นแม้นักผลต้องการให้ดีอย่าลืมว่าเมืึกว่าเออเป็นพระอนาคามีหมดโกรธ หลวงพ่อผมไม่มีกิเลสทำไมยังลงโทษผมการโลงโทษมีความหมาย ไม่ได้ลงโทษโดยธรรมชาติหรือว่าข้านี้แต่แม่ดีไม่ได้ก็ต้องว่าตอนนั้นถ้านั่นดีไม่ได้แม่ที่สุดก็ต้องขับเพื่อตัด้ารมณ์ยึดเหนี่ยวในครูบาอาจารย์เชื่อแล้วเรื่องสุดอย่างท่านรัตนิไม่ถึงพระเจ้าครับจะกลับบ้านก็อายจะบ้างครับ ถ้าอยู่ไม่ได้สามปีมันได้อะไรถ้าอยู่ไปก็อยู่ไม่ได้พระเจ้าตัดเธอตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่เธอกระโดดเขาตายคือการที่กระโดดเขาตายตัวม่รู้ใจเป็นการตัวนี้ก็แสดงว่าท่านไม่มีความอะไรในขันห้าคือร่างกายมันจะตายจะตายแต่ไม่ละดี มันเอาจจะเป็นกาณสียิ่งแรงแองเป็นเป็นสัพพนาสีไม่แก่กดเหมือนกับเอ็นแรงอยู่ข้างนอกกวเลยพระองคาตรัสในเป็นว่าว่าจะรู้บุคคลใดเห็นความบุคคลนั้นคือเห็นตาคตถ้าเดินทีเดียวพระองครู้เป็นนั่งดูความสวยสดงามของพระพุทธเจ้าเขาเจ้าเป็นสวยแต่เราจะเพื่อจะเปลี่ยนสัพพนาสีและเเรื่องประก คนแรกไม่ใช่ที่ทรงกิดที่สวยมากขึ้นท่านติดความสวยอย่างเดียวไม่ใจไม่ว่าการติดความสวยของร่างกายไม่มีประโยชน์เพราะว่าคำแรกของพระเจ้าจม่ได้อยู่ที่คำนห้าคำแรกพระเจ้าถึงตัวแต่เจ้าอันนี้นั่นเป็นอริติโลกพระโลกประสงค์อะไรพระเดชพระบรมครูถ้าเราได้ตัดสินใจแล้วว่าคนนี้จะไม่ได้ดีไม่ได้ขอ หากว่าท่านตัดสินใจยอมเด็ดของตายก็แสดงไม่ห่วงกันเพราะความเจ็นอาหันมันอยู่เดียวคือว่าไม่ห่วงในร่างกายแค่เราอย่างเดียวเท่านั้นคือหัวพระอรหันต์ถึงว่าร่างกายไม่มีประโยชน์ร่างกายเป็นของเราที่สุดจะตายก็เถิดแค่นี้แหละ คืออารมณ์กรรมฐานม่มีตัวเดียว ถ้าเราใจแค่เพื่อนเพื่อนต่างหน้าจะไปถามว่าพระพุทธเจ้าสี่องค์กานเขาจะตัดกันเดียวให้ตัดพันห้าเพื่อ ที่ท่านสอนเรื่องแก้แปดในสี่พันไม่ได้มาขันต้องมาเรียนอยู่ที่คำตัดขันห้าตัวเดียวคือได้ขอดาพระพุทบริษัททุกคนบางคนสงสัยสว่างมากเกินไปเพื่อพ่อพ้ามองเห็นเองก็อยู่ที่แจใจในแบบในแสดงในที่ปัจนายานและกรรมถ้าวิปัสสนาญาณธรรมสมาธิสูงสมาธิสูง สมาธิเป็นตัวนำขึ้นนี่ลักษณะสมาญาณจะไดเห็นชัดถ้าแล้สองหน้ามากเกินไปก็แสดงที่ลักษณะอย่างเราน้อยได้แต่สมาสมาธิถ้าเราจะมีึสองมาดูขึ้นไปได้แต่ก็ไม่สามารถเห็นอะไรได้เตัวนี้ก็จะสมาญาณทำเหมือนกันต่ำเกินไปต่ำได้จนเริ่มมัวมองไม่เห็น ราะการฝึกแบบนี้จะต้องรู้ว่าคำว่ามโนมิธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจการที่จะขึ้นไปที่ไหนก็ตามต้องใช้อรมความรู้สึก ไม่ใช่เราเห็นตัวเราเดินงงงงงระการนั้นในอันดับแรก แต่ว่าไอ้ความรู้สึกนันก็เป็นอยากมีความรู้มากเกินไปไอ้ความีความรู้มากเกินไปใช้ทำอกาาทาง นี่คงเป็นอุายทานนั่นอยู่อุปทานแต่ความจริงเยเราคนที่รู้จักอุปาทานมีไม่กี่คนใช้กับอุปาทานให้เป็นจริงเลยไม่รู้อะไรอยปาทานแต่แม้คนไม่เคยเห็นนีคนก็ไมคนื่้ก็นำเดลือไม่ได้ทองทำเพื่ออะไรคำว่าอุปาทานนี่หมายว่าอารมณ์ที่มันยึดเหนี่ยวอยู่ก่อนมีความรู้สึกอยู่ก่อน ถ้าถามว่าพระอินทร์รูปร่างเป็นยังไงพระอินทร์ต้องสีเขียวแต่ข้าเมื่อพระอินทร์ไม่ได้เขียวพระอินได้เขียวม่ีเวลาถ้าถามเทวดานี่พระอินทร์นะเห็นเห็นเทวดานี้ไม่เห็นเพื่ออะไรเพื่อเหลืองถามพระอินทร์ได้ไหมมีแต่เนื้อเรื่องจิตเป็นเรื่องทานอาจารย์กิเลสเพราะพระอินทร์เขียวไม่ไหว ไม่ใช่จิตที่จะมีดวงตาทางแต่ท่านจริงก็อินมันไมเกียวไม่สวย มีเครื่องทรงตั้งหลายสีในบางขณะเราถ้าจะเดินเสือหมายถึงว่าสวมมงกุฎแล้วก็มีมรกตอยู่ข้างบนถ้าสนิงเขาเราสนิมมรกตจะถอยออกมาจะหนีเสือแต่มันไม่เกี่ยวก็เป็นีข้าวเขาเขียนหรอกมันเป็นแค่ว่าเราจะสีเสีอหรือบางสองสอกระดกสีเสือจนจาง มันจะเขียวลงมาแต่ยังเห็เครื่องประดับพัดเจนสีเงาชัดคืงเขียวทุกข์มันเป็นโรคเดิมแต่ไม่เขียวไม่สีเขียวแต่ความจริงเขียวไม่ใช่นั้นถ้าเห็นไม่สีเขียวทุกข์ก็ต้องตั้งเจตฐานไม่สีเงเพราะความจริงเครื่องประดับของพระอหรือพระรูปประสงค์เป็นอะไรก็เห็นชัดตามนั้นแต่ไม่เห็นเขียวจะเอาต่อ แต่บางคราวเมื่อท่านไม่สมกุฎหรือว่าท่านสมกุแต่ว่าท่านไม่ได้าช้มรกและมันยอกเราก็จะได้เห็นเป็นสีเขียวบางครั้งเรื่องระดับสีขาวป็นยัตบางครั้งก็เป็นสีเหลืองบางคราวก็เป็นสีแดงก็ได้หลายหลายสีแล้วก็ได้ก็มีหลายสีเมื่อทำเมื่ตาทางมันก้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาเดิมมันเคยเห็นข้าเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น เวลาที่จิตเรางสมาธิตัวนี้มันไม่ใช่อารมณ์เดิมถ้าจิตมีสมาธิอารมณ์มันก็เริ่มไปคิดถ้ามันเคลื่อนไปได้ตอนนี้ในการตังหูตายงายความรู้สึกไม่ใช่ตายเห็นก็ใช้ความรู้สึกบอกก็ด้ถามเวลานี้เห็นพระไหมเราบอกเห็นเห็นพระหอย่างในขณะตัวอะไถ้าความรู้สึกอันดับแรกมันบ่อยเราต้องตอตามนั้น อย่าใช้อารมณ์ที่เกิดมาแต่ถ้าใช้อารมณ์ที่ต่งความเสียหยตัวนี้มันกิเลสจะให้ต่อทันทีเพื่อจะทำยังไงก็ได้ต่อไปข้างหน้าถ้าต่อไปข้างหน้าแค่ศีลมาบริสุทธิ์ดีสมาธิทรงตัวดีนี่แต่สมาญาณมีอารมณ์จันทร์ใสชัดเจนตอนนี้แหละ เราจะมีความเราจะเห็นชัดจเห็นไม่ถูกตา เขาได้ค่อยๆทำลงไปจะนั่นบรรดาทุกงหลายที่ได้แล้วก็ตั้งใจตั้งตั้งจิตตั้งไว้ว่าเราขึ้นไปภายในเราจะต้องไปอยู่จะบพระองค์พระองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยานตัดชั้นห้าคือแต่คณะปฏิบัติทุกคนจะต้องศึกษาต้องเกตจิตให้ได้ต้องจำให้ได้คล่อง แล้วก็ทุกวันตอนที่เราจะขึ้นยาเดือดติเราจะต้องเข้าส่วนสองยอดติว่ามันยาติดอะไรบ้างตกายาติดเราจะติดร่างกายและาจจะมีความห่วงในร่างกายและร่างกายของเราเป็นของเราจะเห็นไม่ได้างกายของเรามีประโยชน์ร่างกายคนอื่นมีประโยชน์อย่างนั้นไหมถ้าเห็นอย่างนี้ก็แสดงจิตของเราใช้ไม่ได้ อะไรว่าร่างกายของเรา มันไม่มีประโยชน์ไปข้าวม่ก็แก่ทุกวันไม่ข้าวก็ตายอย่างนี้เชื่อตัดสไตใจด้วยวิธีแระแบบอ่อนๆแต่แรกตัดสไตล์วิธีกระดบบเข้นแข็งเห็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีนอกจากสุขภกพไมันข้ามันก็ทั้งหมด ไม่มีความหมายสำหรับเราเราไม่ติดอยู่ในร่างกายของเรา ถ้ามีความรู้สึกอย่เสมอว่ามันางหทางมันค่อยๆทางไปทีละน้อยละน้อยมันสุดก็หมดไม่มีประโยชน์เออไม่อร่างกายของเราไม่มีประโยชน์ทุกอย่างเดียวให้ร่างกายบุคคลอื่นเราจะเห็นว่ามันมีประโยชน์เพราะตัวข้าทั้งหมดก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรเป็นเรื่องกอบต้องแตะเราก็จะดูว่าเวลานี้ผมเป็นคนสมามิใจแต่เราจะทำคำสอนอะไรสอนสัยข้อไหนบ้าง มีอะไรบ้างที่เรายังไม่เชื่อพระพเจ้า ถ้ายังมีอยู่แม้แต่จุดใดจุดหนึ่งตอนนี้ก็เลยยังมีวิจิตรขาว่าไปไงนก็ได้ต้องใช้ปัญญาเจรนาหาความเป็นจริงคือใช้สัญญาละอนแรกก็เป็นสัญญาในความจำจำของจริงจริงในโลกในเรามีอะไรบ้างที่มันทรงตัวของที่เราซื้อมาใหม่ๆมันใหม่ตลอดแล้วมันมีขา ไอ้คนในรูปร่างหน้าตาตัวทรงแบบนี้ไม่นคงจะได้ความประหลาสมัยนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงมีแก่ลงไปมีกินลงไปมีความสุขไม่ได้มีความตายนะถ้าจิตมันเพื่ออย่างนี้แสดงอะไรมันของแข็งทำใจไม่จาแต่ถ้าดูของก็จะนั่งกันถึงอันดับแรกแรกแรกแรกถึงห้าเราบริสุทธิ์นะ คำว่าบริสุทธิ์ไม่ใช่จะมานั่งบริสุทธิ์ในพระธรรมดาจะเป็นกรรมฐานมันต้องบริสุทธิ์ทุกเรื่องให้ใจาออกถ้าคิดว่าเราบริสุทธิ์ทุกเรื่องใจเข้ออกแต่แสดงว่าจิตเราทรงได้ที่ได้ทรงได้เราคือพาตามีถ้าถึงปากเราบริสุทธิ์ก็แสดงทรงได้แต่เราได้นาตามีคืออรหัตอรหัตผลถ้าเกิดถ้าจิตได้นาตามีทรัพย์ ถ้าถึงเข้ามาทำมทีจิตถึงจะถึงแต่จะเข้ามาทำนทีจะทรงถึงแต่เป็นปกติไม่เรียกว่าวัดแล้วเม่ถึงบริสุทธิ์ก็ได้นำคำต่อไปว่าเรายังมีความเห็นว่ารูปรางหน้าตายให้คนอื่นยังมีความสวยสดงามในที่ตาอตาตาองใจเราไหมถ้ายังมีอยู่ก็ชื่อว่าเราเป็นพระนาคามีไม่ได้ ถ้าเราว่าเรามห่ร่างกายของคนเป็นของน่าเกิดไม่เราไม่ไม่เป็นที่ปรารถนาถ้าเราจัดอารมณ์ความโกรธความเย็นบาดเจ็บได้เพราะว่าคนละทำชั่วถือคราชั่วเป็นเรื่องของเขาเราทำความดีของเราทำถ้าจิตใจแม้กระทบกระทั่งกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่พอใจ้าจิตใจมันโกรธมากก็ไม่ไม่จิตใจอยู่จะรู้เพื่องอะไรเป็น้าหน้าทานีถ้าต่อไปก็เลยดูรูปเป็นทางแล้วรูปเป็นทาง ถ้าเราเคยติดอยู่ในรูปฌานและรูปฌานตั้งมั่นอ่ในอารมณ์ไม่อยากจะเคลื่อนอย่างนี้เราติดในรูปราคะอรูปราคะเราได้เห็นว่ารูปฌานและรูปฌานเนี่ยมันเป็นเพียงกำลังใจอย่างหนึ่งเพื่อจะนำคณะจิตเรามีปัญญาขึ้นสามารถจะตัดกิเลสของเราจะสบายที่เอาสมาธิเข้ามาคุมจิตัขนาที่พิจารณาวิปัสสนาญาเพื่อไม่จิตไหลไปสู่อารมณ ราะงั้นบางที่เราเห็นมารูปชานและรูปฌานบป็นของโลกก็เลยแปว่าเครื่องมือก็เป็นกำลังสำหรับจะใช้เพื่อควบคุมใจในการเจริญวิปัสสนาญาณต่อไปก็จะดูตัวมันะการถือตัวที่ตนการถือแต่ถือถือความรู้ถือฐานะถือเกียรติยศยังมีสำหรับเรานะถ้าเราเห็นว่าคนเราจัมีสภาวะเหมือนกัน ไม่มีอะไรที่น่ารังเกียจอย่างนี้เพื่อตัดแต่ตัดมาละดับถ้าอุตสปจักก็ต้องรวมเป็นท้ายว่าเรายังไงในความไปพุทธิพานนัจากอารมณ์ยังสรที่จะเจอได้ก็รู้เจอก็รู้พักแค่นี้ก็พออย่างนี้ก็ช่วยจะมีกิเลสละเอียดจับอยู่แค่ไม่ได้ต้องใช้กำลังใจตรงเฉพาะพุทธิพานอันดับสุดท้ายอวิชชา อันนี้ข้อแรกคือคนอรินีัจจะดริยสันนี้ได้แต่ว่าสมบัติของโลกคือโลกและความโลกทั้งหมดเป็นปัจจัยของความทุกข์มนุษย์มันเป็นมีความทุกข์เป็นไรเกิดึ้นมันตายเรารู้จักทุกข์ไหมเห็นรู้ไหมอะไรมันเป็นทุกข์ความไม่สบายใจไม่สบายใจมันเป็นทุกข์คนเราเนี่ยมันทุกข์ทุกข์เลยว่าใจเขาออกแต่แล้วมันลืมไปมาความทุกข์ มือตัวอวิชชาที่จะหลุดไปได้เมื่อเราเห็นว่าการอยู่ร่างกายให้อยู่มันเป็นทุกข์มันทุกข์กัมมันกินทุกข์ันไอ้ตัวกินนมันเป็นทุกข์ถ้ามันหิวไม่กินมันก็ทุกข์กินก็ไปแล้วมันก็ไม่หมดทุกข์เดี๋ยวมันก็กินใหม่ถ้ามีโรคใครใครเจ็บปวดจาระใจจาระมันเป็นการการทุกข์ทั้งหมดังมาโลกจะเป็โลกก็ไม่ได้กินทุกข์ไปพักทุกข์ก็กยาวหมดทุกข์ไม่ยาวมันมีข้อลงมา คือการตัดตัวทุกข์ตัดตัวหลายตัดปัญหาการอยากอยากอะไรอยากเกิดอยากมีหัวอยากมีเมียอยากมีลูกอยากมีทรัพย์อยากมีสินอยากเงินมันอยากไม่หมดอยากตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวทุกข์เป็นตัวทุกข์เคื่อการตัดตัวนี้ก็ต้องค่อยๆตัดไม่ใช่ว่าเราจะศึกษาที่เดียวคือพระอรหันต์แล้วก็ไม่ได้ติดใครไม่ต้องแต่งงานมีหัวมีเมียไม่สบายอย่างนั้น ถ้ามันมีอยู่แล้วจะต้องมองดูไอ้การแต่งงานเนี่ยมีผัวมีเมียมีลูกมาได้สุขเป็นทุกข์ความจริงมันเป็นทุกข์อย่างมหันแต่เราไม่ได้เคยคิดคิดว่ามันเป็นทุกข์มองข้างหน้าไม่ได้มองปัจจุบันเลยต้องให้เราสนใจจะได้เห็นว่าไอ้ความปรารถนา ในเรื่องความอารมณ์ก็ดีในความโลภก็ดีในความโกรธก็ดีติดอยู่ในปัจจุบันในร่างกายก็ดี มันเป็นปัจจัยของความทุกข์กรทจะมีได้คือตัดปัญหาความอยากเสียอยากอะไรอยากเป็นคนอยากเป็นเทวดาอยากเป็นคนตัดเป็นทั้งหมดถ้ามีอารมณ์อารมณ์เดียวคือพระนิพพานในการที่จะตัดความอยากได้นั่อย่างนี้ต้ต้องหนึ่งมีสิ่งบริสุทธิ์แต่มีสมาธิตรงตัวสามปัญญายอมรับนับถือกฎของความเป็นจริง ให้ข้อเป็นจริงบรรยายกันให้เราทำหมดม่เห็นเวลาเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเห็นแล้วข้าเกิดข้าไม่สบายเห็นแล้ว ตัวทุกทุกอย่างเห็นแล้วแต่ทำไมเราถึงไม่จำไอ้ความจำนั่นมันเป็นความทุกข์นี่มันเป็นสัญญาแต่เห็นทุกข์ชับว่าเป็นของที่ไม่ควรจะเกิดทั้งทุกข์จะต่ออยู่ไม่เป็นปัญญาหยุดเมื่อมันจะแค่พร่นิานเพราะนั่นหละปฏิบัติทั้งหมด จะต้องจิตคล่องในสองเรว่จิตประการให้ทรงตัววันทั้งวันเวลาใดก็ตามพยายามว่าจะต้องนั่งดูจิตถ้าจิตมันจิตร่างกายมั้ยังไม่ว่าร่างกายเป็นเราของเราหรือเปล่าถ้ามีใครเข้าใจและทำจแข็งหรืใจหรือเปล่าถึงก็เราบริสุทธิ์ไหมถึงขนาดไหนบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ห้าอย่างเัวอก็ได้เพียงแค่โสดาสิบห้า ถ้าขากว่ายังถึงแปดบริสุทธิ์เราก็อยู่ในขั้นอนาคามีถ้าจะไม่มีถึงแปดบริสุทธิ์เป็นปกติแัะไมีรังสินคงยังไม่เป็นอนาคามีผมก็จะถือว่าก้าวเข้าไปสุ่ความเป็นอนาคามีมากยังไงเรก็เป็น่าอนาคามีผลแล้วแล้วก็ต้องดูต่อไปก็ดูรูปประจานและรูปประจานยังติดอยู่ในรูปประจานและรูปประจานเมื่อเราเป็นอรหันต์ไม่ได้ ยังมีการถือตัวที่ตนเราเกียดคนเราเกียดสัตว์ยากแยะหันไม่ได้ถ้ายังมีมรณะการถือตัวที่ตนยังมีอารมณ์เุ่งนะเพ่งเรื่องหนึ่งดีหนึ่งดีหนึ่งดีความสุขตัวลูกสวยดีเสียแปดีสิ่งหอมดีรสอร่อยดีสัมผัสลองเพลิดดีอันนี้ทำไม่ได้หรือว่าถ้าเทวดาดีหรือคนดีก็เลยทำไม่ได้ เออยังมีอารมณ์เศร้าในอารมณ์นิพพานแค่เห็นว่าพระนิพพานเท่านั้นเป็นจุด